Alors les débats ont été un peu plus animés. C'est une réunion qui s'est tenue euh, dès le... C'était les fêtes de la Bichincho sur Hendaye, donc je m'en souviens bien. Ez tabaida animatuago izan da, bilkura hori iraganda endaiako Bixintxoen garaian, eta ongi oroitzen naiz. Notre président de l'agglomération est descendu au pôle sud pour euh, euh voir un petit peu et écouter les différents maires des 12 communes qui constituaient pôle sud Pays Basque pour... Euh... Euskal Elkargoko lehendakaria jinda egolapur dira, bakoitzak zituen oharrak entzun eta gaiaz eztabaidatzeko aukera izan dugu. Et le président a, a proposé un arbitrage en ma faveur dès ce moment-là mais en posant la question quand même si à Sud euh, Pays Basque il y aurait d'autres candidats. Ondotik Euskal Elkargoko lehendakariak ene hautagaitza proposatu du eta galdetu du ere beste hautagairik bazen. Egun hortan ez zegoen. Ce qui était finalement que le respect de nos clauses donc de, de, de, de gestion, euh, euh, qu'on appelle de gouvernance. Gobernantza kudaketaren klausula respetatua dela errandaiteke.